Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 19-ն է, տարվա 170-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 979 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ Պանկալիայի ճակատամարտը, որից հետո ճնշվեց բյուզանդական զորավար Վարդաս Սկլերոսի ապստամբությունը։ 1807 թվականի հունիսի 19-ին ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ Աթենքի մոտ ծովային ճակատամարտում ռուսները ջախջախեցին թուրքական բանակին։ 1846 թվականին Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգում տեղի ունեցավ բեյսբոլի առաջին խաղը։ 1920 թվականի հունիսի 19-ին Նեմեսիս գործողության շրջանակներում Արամ Երկանյանը գնդակահարեց Ադրբեջանի նախկին վարչապետ Ֆաթալի Խան Խոյսկիին եւ վիրավորեց Խան Մահմադովին Բաքվի Մուսավատ կուսակցության հիմնադրին։ Այսօրը ծնվել են 1623 թվականին ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, փիլիսոփա եւ գրող Բլես Պասկալը։ Նա հիդրոստատիկայի հիմնական օրենքի հեղինակն է։ 1917 թվականի այսօրն է ծնվել Զիմբաբվեցի հեղափոխական Ջոշուա Նքոմոն։ 1936 թվականի այսօրն է ծնվել հայ ֆիզիկոս տեսաբան, ֆիզմատգիտությունների դոկտոր Ռուդոլֆ Մուրադյանը։ 1945 թվականին սերբ բանաստեղծ հոգեբան եւ քաղաքական գործիչ Ռադովան Կարաջիչը։ 1948-ի այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր նկարիչ Խաչատուր Ազիզյանը։ 1983-ի այսօրն է ծնվել անգլացի սնուկերիստ Մարկ Սելբին, 1986 թվականին հայ դերասանուհի Սիրանուշ Լազյանը։ Այսօր հունիսի 19 է։ Տարվա ավարտի մնաց 195 օր։